rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kechqurunda kam uxlaganliklarini juda ham bir ta'riflari juda ko'p payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning agar kechqurundagi kam uyqulari haqida agar o'qiladigan bo'lsa inson juda xijolat oladi huzayfa roziyallohu anhu aytadilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qidim bir kechada suray baqarani boshladilar endi ruku qilsalar kerak yuz oyatni o'qib deb kutib turdim yuz oyatdan o'tib ketdilar men aytdimki suray baqarani bir rakatga o'qir ekanlarda endi dedim yana davom etib ketdilar shunda suray nisoni o'qidilar suray nisoni tugatdilar surai oli imronni boshladilar buni tugatdilar nihoyatda shoshmasdan o'qidilar bir oyatdan o'tsalar tasbih aytib tasbih oyati o'tsa tasbih ayting degan oyat o'tsa tasbih aytib o'tardilar biror bir so'ranglar so'rashlikka dalolat qiladigan oyatlar bo'lsa ollohdan rahmatini so'rab o'tardilar azob oyati o'tsa azobdan panoh istab <clears throat> o'tardilar keyin ruku qildilar subhan robbiyal azim dedilar xuddi tika turgancha muddatda rukuda turdilar samiallohu liman hamida robbana lakal hamd dedilar ruku muddatcha turgancha shu yerda turib qoldilar keyin sajda qildilar subhana robbiyal ala dedilar sujudlari ham xuddi tika turganlaricha hisobda edilar mana bu imom muslim rivoyat qilganlar bu endi qiyomullayldagi muttaqillarning komil sifati lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mo'jiza mana bu holat u kishining kunduzidagi jihodlarini to'smasdi mana bu holat muhtojlarniga mollarni infoq qilishlik yo'lini to'smasdi mana bu holat butun dunyoni hammasiga maktub yo'llashlik holatini buzmasdi hamma holatda u kishini kechqurun ruhbon go'yoki hamma ashoblarni sifatida aytilganda kunduzi mujohid turson kechasida ruhbon muhtojlar hamma mollardan foydalangan mana shunday holatda topardik deb sifatlashadilar sahobalarni hatto bizga o'xshagan bir